Onda izena, Euskal Irratietan, eguerditik ordu batera, magianez, gorostiagekin. Eta itzeman bezala, aekako bikide hemen korrikaren aipatzeko lehenik. Maialen errekarra gurtzen dugu, ongi etorri zuri. Ba, mil Eta grasiri garai e, korrikakari, hartua izan zira, zubehiz, abiatze egun horren, antolakuntzan buru belarri zira, ongetorri zuri ere. Mitzkar. Beraz, lehenik eh, nola hautatzen dira herri horiek uh, korrikarena nola urepele hautatua izan da? Ez dute janai ez dela polita, ontsa hemen, eh, nola hautaketa egiten da? Biaz, lehenik ikusi berda, nun heltzen den korrika, mandesa hau nora aldean, iparalian heldu zen, baionan, behaz uh, toki beretik edo eskualde beretik joan behar da ondoko aldian. Behaz iparalian behar zen toki bat, iparaldeko toki bat atseman edo bederen eh, pentsatu eta eh, atera ziren bi, uh, bi autu eta bietarik bat zen uh, urepelekoa. Eta egia erran, be hau batez, uh, ure peletik uh, joanen zelako hau, hainbat arrazoinen gatik edo hori esker, lehenik e, duela kasiko eta gure ba, urepelen egiten baitira gure eh, udako ikastaliak. Urepeletik ikusiz eh, nolako katoren erri hori urepeletik pasatzea korrika bizikinek ezen. Urepel lagek behaz ez zuten txikulan ikusia korrika beren erritik pasatzen. Eta ara, hainbat arrazoien gatik ere, biztanena Salvadoren erria dela, eskuarak duen tokia ere azpimagatzeko. Eta, mm, ara, hainbat arrazoinak egin dute, urrepele hau tatua izan dela, korrika emberetzi handik joiteko. Hmm. Ba, pentsatzekoa da, abiatze hori ez dela erresa izanen, erritipi bat eta ikbetire abiatzia. krasi, eh, zure gainda, hortaz uh, okupatzia, nuntik lotzen da, holakotan uh, behar dela ikorrikaren abiatzia antolatu? Eh, bai, ene gain da, baina, eh, bo, lehenik eh, eniz bakarrik, badu urte, ba, joan den apirilean hasi ziren biltzen uh, han aekakoak urepeldarrekin. Beraz, muntatu da batzorde bat urepelen, eta ara, horiekin, urepeldarrekin egiten da dena, antolakuntza guzia, uh, bai, uh, egitaraua, baina nire justuki erritipia baita teknika eta segurtate mailan horiekin hartzen gira, aldude, urepele eta bankarekin eh, ikusteko nola, nola antolatu egun hori. Prezeski, nola jardoki dute um, eh, urepeldarek eta inguruko herritarek pentsatzen eh, dugu, horre bat dela, uh, korrika biatzea erriortaik? Moimendua lotu da, pixka bat, uh, maialen edo zaki noke, noke maiten alduan agapostia? Bonik dutan horretzapena da... Mm, Urepelea autatua izan den uh, eguna, eguna hartaz. Egia egan ekainean zen, edo eh, lakasik bi urte, behaz urte bat eterdi, eta... Mm, bon, gero, ene egan dezake, eh, ene plazera ere dena da hasi da, baina... Uh, bon, nire biziki konten dintzen, eh, ure peletik uh, hori uh, ez duen, uh, ezin nuen gorde. Eta ure peldarrer edo uh, bederen... Uh, Hango, ara, pixka bat jakinean ziren uh, batzuer uh, erana laik Hala, eta gertatuko zela egiazki, bon, pixka bat, emaiten zuen surialista egia ezan, eh, <laughs> zela. Eta, eta izan da, ba, momentu bizikunki garri bat zen, eta senitzen zen batzuen gandik, batzuen gan, bat zela, ara, pff, ikaragarriko, ikaragarriko ekitaldi bat izain zela, eta, eta urepele, urepele erantzat ere, horre haundi bat, eta pesta, eta, ara, ah. emozio haundia. Emozioneaz, pentsatzekoa den bezala. Eta olakotan, eh, bo, erritarren eta hango jenden eh, laguntza beharrezkoa da, e, gabe olako besta handi bat eh, antolatzen altzen, eta zoma jende espeantxa dira, abiatze hortan? Ez dakigu bat ere, baina espero dugu iru mila pertsona hor bilduko dela, hori hori da gure mm-hmm. helburua. Mm. Eta mm. bai, maianek jaiten duen bezala, gero erritarrak fitelotu dira... Mm, proiektuari, eh, biziki konten dira, berentzat ere da mm, aukera bat eh, Euskararen gaia johatzeko, ikusteko ere ibajean eh, zertan, zertan den Euskara, eta eta gainera Euskararen inguruan egitajak biltzea, e, ekitali baten antolatzeko. antoratzeko. Beraz, martxoaren emeretzian urepeletik uh, peletik abiatuko da korrika. E, bon, uh, nola antolatua da, nola ikusia da, e, zeten horretan abiatuko da, zer izanen da, eh, pixka goiti biti, bai, tazkigu segunik egauzaka, eginak baiti da. Bai, e, beraz, um, emeretzia pesta eguna izanen da urepelen, Uh, goizean korrika antolatuko da, beraz, Ibarriko hiru eskolen artean. Eh, eta gero eguerditan, eh, eguerdita egoiti hasiko dira animazioak, eh, beraz uh, animazioak eta, eta izanen da ere uh, bazkari bat ango produktuekin. Mm Ibarrean diren indahak ere aintzinean emanen dira, uh, kantariak, eta gero ekitaldia hasiko da beraz lauak terditan eta bostetan abiatuko da um, kurrika. Uh, bon, ikusiz jende hainitz uh, espero dela, antolatu gira, antolatu dugu pixka bat zirkulazionea. Uh, aldudetik uh, navetak eta izanen dira urepele arte joaiteko. Uh, pentsatzen dugu ere, baigorritik eta garazitik ere eginen direla autobusak. Uh, jendeak alik eta egeski urepele, urepele, urepele, urepele, urepele, mm. eta dena ongi pasatzeko egunean zehar, eta gero, bon, ala, eta jatxean egan behar da, bai gorin e, eh, konzertuak izanen direla, ere bai, pixka bat eh, egunak eta segita bat ukaiteko. Pentsatzekoa da, ere, jendia beharko dela, eh, hain niz gauzetan, eh, ono hartzen dira eskukaldiak edo nola egiten da? Abai, ah, bai, hartzen dira bai gogotik. Eh, bai, jendeainitz beharko da laguntzeko eta deialdia zabaltzen dugu eh, egun eh, hartan libreden eh, jende guzia eta laguntzeko presdena ila, deitzen aldu eh, ekat eta, eta bere laguntza balio saizain da. Mm. Ez da, agaso no finkatia egitarra hua, baina ementikat, eh, ikatia iketa eta dena zabalduko dugu? Ez da finkatia, ara, laike, eh, bon, orain badakigu gutxi gura bera zer izanen den, hemen dik uh, eh, aste batzutat uh, zinez argituko da, baina hori da, eh, momentukotz uh, duguna, uh, bazkari bat, kanta, kantuak, musika eta egun guzian, eta gero bai gujin uh, gabaldia. Hala, eta bostontan abiatzia hori ere, berda azpimagatu, eh, jendek uste baitute ratxarekin dela, baina ez, atxaldeko bostetan da partitzen. Bai, hori da, bostetan uh, tianko abiatuko da kurrika. Ongi, korrika kulturala ere behar dugu aipatu zen, hori korrika eguna da, partitzia, haintzin eh, eta batzutan ondotik ere izaiten dira, hainbat gauza, iparalde osoan. Bon, ez den denak behar ba emanen, baina zonbait zuzen dako ez, maialena? Ba, behar nik emetan, azkiziet eh, hemen gaindi izanen diren eh, direnak. Baditugu hor filma eta dokumentala emanaldiak eman dezauna hogeita mekan, uh, ustera diguntan, hori sortiak eta aitan izain da um, doni bane zine gelan eh, urte berri hona mona filma eskuaraz eta frantzes, uh, eh, frantzesko azpitutu ekin hau eta gero martxoan ditugu gure ondoko ekitaldiak uh, eh, martxoren seian ere uh, zine gelan doni izain da Salvador izan eta izena dokumental berri hori Eta, bo, antzio tartea, mena inzineko filma hortan ere, urte berrion amona filmaren ondotik izain da hor egilea, eh, telmo esnal. Eta behaz, Salvadorren dokumentalaren ondotik ere, solastatzen alko da egilearekin eneko dorontxororekin. Ara, biztana Salvadorren eh, dokumental horrek ukein duela pizu berezi bat, eta xarma berezi bat, Eta biara munean, eh, filma edo dokumental berbera izain da ere alduden martxoren zazpian beraz. Sekretaritan atxian, bon, araz dokumentala, filma eta gero antzerki batekin izain da ere martxoren ogoieko egun eh, hori uh, baigorin, atxeko sortziontan, amodioaren ziega antzerkia, hori uh, eh, asnafarako erri antzokia kantolatua. Eta izain dira beste, beste gauza batzu ere, biztan da ere egiten ari da, ari da sortzen eta... Baina janik itzordu horiek emaiten haitugu. Ongi, e, behar ba nahi duenaren zaitaranik kilometroak salgai emanak dira, e, alda, haekarat nahi duenak bat erosi? Bai, zenta ure peletik joan eta gero segitzen du korrikak eta <laughs> gure, gure bilbidea behar da segurtatu, behaz uh, e, gure hemen garazi bai horiko gau eskolaren gain dira uh, peletik beraz uh, oskasera inoko kilometro horiek. Eta mm, behaz elkarteak komitatuak izan dira, dianik, kilometro batzu edo bat edo batzu nartzeko. badira dira ma bost kilometro horotarat, eta mm, behazten horiak emaiteko, berdin hor doidoia urepeletik bostetan joetan balin bada, jakin berda bon baigo jiri zein dela zazpiontan. Atxean, doni bene gara zintzortziontan, larzalen amaja kamargutitan, eta uskase kaskoan amekak kamargutitan. Besterik gabe, hortan eh, utziko dugu